yani salatu salatu tarawih عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم حديثه نبقلوا نا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله سبحانه وتعالى إموينده anasema amemsikia محمد صلى الله عليه وسلم أكسيما من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atakaye simama kuswali swala katika ramadhani na unakusudiwa swala tarawih atakayesimamisha swala kwa imani anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban na kutarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea madhambi yake yaliyotangulia tukiona katika hiyo ya kwanza hii hadithi imepokelewa na Imam uh, al-Bukhari wa Muslim na tukiona katika hii hadithi ni dalili kubwa ambayo kwamba inabainisha fadhila ya qiyamu ramadhani ya kusali salatu katika qiyamu ramadhani salatu tarawe na mengineyo naye pia ni miongoni mwa asbabu maghfira maghfirati dhunub ni miongoni mwa sababu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala umsamehea mja wake madhambi zake sababu Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu anasema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atakaisimama katika swala ya qiyam katika ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea akisimama kwa imani kwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani hili jambo analifanya ikhlasan kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atasamehewa madhambi kwa hivyo salatu ya qiyam naye salatu tarawih miongoni mwa asbabu maghfirati dhunub waman salla tarawih yule ambaye atakasali tarawih mfano ambaye kwamba qiyamul layli inaingia ndani salatu tarawih yule atakayesali salatu tarawih kama vile inavyotakikana basi atakuwa amesimamisha hiyo kiamu Ramadhan ambayo kwamba Rasul sallallahu sallam ameitaja hapo ambayo kwamba amesimamisha swala katika Ramadhan sababu rafdhi ya qama Ramadhan amesimamisha swala katika Ramadhani salatu swala ambayo kwamba ni ya sunna na maghfira ni katika sharti ya katika katika hiyo swala sharti ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa atasamehewa atasamehewa madhambi yake lazima ipatikane sharti katika kiamu yake katika kuswali hiyo swala ikuwe imanan wahtisaban yani akuwa hali ya kuwa amesimamisha hiyo swala amemeamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akasadikisha kuwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampa thawabu na fadhila ya qiyamul layli yule anayesimamisha swala ya qiyamul layli ni ina fadhila kubwa sana na ujira wake kubwa sana kwa Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo awe na imani na Allah subhana wa ta'ala kisha anamwamini mjumbe wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akasadikisha kuwa Allah subhana wa ta'ala ndiyo mwenye kulipa huo ujura hiyo thawabu na muradi ya ihtisaban kuwa anatarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio katika mambo mengine wa ibada yake hayaifanyi kwa ajili ya ria wala haifanyi kwa sababu nyingine amesimamisha swala kama swala ya tarawe amesimamisha hiyo swala anaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi mtu atakayefanya hivyo kuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio atapata hiyo sifa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea madhambi zake zilizotangulia na tulizungumzia madhambi ambayo kwamba katika ibada yote ambayo kwamba inakusudiwa ukifanya madhambi yanasamehewa ni madhambi madogo madogo kwa sharti mtu awe ame, ame, ame, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala awe ameepukana na madhambi ambayo kwamba ni makubwa makubwa ama ameomba toba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe na hayo na hiyo madhambi na inapokewa kwa hadithi nyingine hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala anasema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم نعم na hadithi nyingine Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuraghibu fi qiyami Ramadhan halikuwa anapendekeza na hanakuwa alikuwa haki, akifadhilisha na kupendekeza na kuwaeleza watu maswahaba huwa kuwa anaswali katika hiyo salatu ya qiyam qiyam Ramadhan yani swala tarawe min ghairi an ya'murahum bi'azimatin pasipokuwa kuamrisha kuwa lazima haikukuwa ni amri ya azima wala haikuwa amri ya ambayo kwamba ni faradhi lakini alikuwa akipendekeza na akiwaeleza umuhimu wa kuswali salatu qiyamu layli na miongoni mwake inaingia salatu tarawih thumma yaqulu kisha mtume Muhammad sallallahu anasema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atakaisimamisha qiyamu katika swala ya ramadhan swala kama qiyamu kama tarawih bas anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hili jambo kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban na kutarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atakuwa atasamehewa madhambi zake zilizotangulia kwa hivyo inampasa muislamu muislamu atakapoingia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ajihimize sana katika salatu tarawih pamoja na imamu wala hasiwe anaufanya upungufu wote katika hiyo swala tarawe maana ajihimize na atafute hiyo fadhila katika salatu tarawe wala hasitoke katika salatu tarawe mpaka hakikishe amemaliza salatu tarawe na imamu awe anaswali nyuma ya imamu salatu tarawe mpaka imamu atakapokamilisha salatu tarawe lau imamu mfano akazidisha swala vile shekhe anapendekeza ana, katika kauli yake lau imamu angekuwa amezidisha swala zaidi ya raka moja au ikafikisha raka kumi na tatu yani swala raka nane vile mtume Muhammad sallallahu alikuwa kiswali kisha akaswali witri raka akaswali witri raka tatu au raka tano kwa, kwa ikawa ameswali raka kumi na moja au raka kumi na tatu لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل yule atakayeswali pamoja na imam yani salatu tarawe mpaka imamu atakapomaliza swala yake basi kutiba lahu qiyamul layli ata, ataandikiwa kama ameswali usiku mzima atapata fadhila ya yule ambaye kwamba ameswali usiku mzima kwa hivyo inapendekeza kwa Muislamu atapokuswali salatu tarawe aswali nyuma ya imamu na wala hasipungue asi, asi, yani asifanye sahali katika hiyo swala kama baadhi ya watu wanaswali wanatoka wanaenda zao na asitoke aswali na imamu lao imamu angekuwa akizidisha swala mpaka kaswali raka kumi na moja au kumi na tatu aswali yani imamu ameswali mpaka witri aswali pendekezo hasitoke akawacha salatul witri akaenda zake basi aswali na imamu mpaka maliza na imamu ili apate hiyo fadhila kwa sababu hiyo ni siku chache tu ambayo kwamba mja yule mja ambayo kwamba mwenye akili ndiyo mja ambayo kwamba anafaidika na faida kama hiyo anasema Abu Daud Imam Abu Daud rahimahullah anasema qila li Ahmad wa ana asma'u yuakhiru al-qiyamah yani tarawih ila akhir al-layl qala la sunnatul muslimina ahabbu ilayya katika masaili ya Imam Ahmad ambayo kwamba ameandika Abu Daud katika masaili ambayo kwamba Imam Ahmad alikuwa kiulizwa anasema Abu Daud walimuuliza wali Imam Ahmad bin Hanbal wa ana asma'u na mimi nasikia yuakhiru alqiyama yani acheleweshe kuswali salatu alqiyam yani anakusudia tarawe ila akhir al unaonaje mtu acheleweshe salatu tarawe aje aswali mpaka wakati ule mwisho mwisho wa manane wa usiku kama vile wanavyoswali salatu tahajjud qala imamu ahmad imamu ahmad eh, rahimahullah akasema la sivyo hivyo sunnatul muslimina habbu ilayya sunna ambayo kwamba waislamu wanafanya napendekeza kwangu yani kuwa salatu tarawih inaswaliwa baada ya salatu isha kuichelewesha inaruhusiwa sababu unaweza kuswali mpaka alfajiri lakini alipoulizwa akasema napendekeza aswali waswali tu wakati ambayo kwamba waislamu wanafanya hivyo kwa hivyo kwa swali hivi katokea ukaswali salatu tarawih E, ukaswali salatu tarawih na imama akaswali nawe salatu alwitr kwa, kwa hivyo inafaa mja aswali pamoja na imamu mpaka akamilisha ili apate hiyo fadhila ya qiyamu layl na mfano ikakitokea mtu baada ya kuswali na imamu salatu tarawe akaswali salatu qiyam akaswali salatu akaswali salatu e, akaswali salatu qiyamul layl ambayo ni tarawih kisha akaswali na imamu salatu witr na akataraji aka usiku akaamka akataka kuswali swala za usiku kama salatu qiyamul layli za tahajjud usiku je hukumu yake itakuwa vipi hataswali witri tena baada ya salatu baada kuswali tena baada kuswali ile swala atakayeswali usiku ama hataswali pendekezo ni kuwa fa innahu la yutiru fi akhir salati maratan ukhra hata swali witri nyingine akiwa ashaswali salatu tarawih na imam na kaswali witri na imam akapata ile fadhila ya kama ni mtu ambaye kwamba ameswali qiyamul layl kisha usiku akataka kuamka akaswali swala zingine za sunna za usiku kama tahajjud je hataswali salatu witri nyingine au hata swali salatu ya witri nyingine kwa sababu tutakuja itatufikia hadithi ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema tuweke swala zetu za witri mwisho katika swala kwa hivyo jawabu ni la bali itamtosheleza yeye aswali uh, ile witri aliyoswali pamoja na imam katika salatu tarawih katika mwanzo wa usiku kwa sababu inapokea katika hadithi ya Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la witrani fi lailati hamna kuswali swala ya witri mbili katika usiku mfano umeswali salatu witri pamoja na imam katika salatu salatu tarawih tena ukajaliwa kuja kuamka usiku kwa swali salatu labda salatu tahajjud au salatu yote katika usiku kisha tena uje uswali salatu ya witri nyingine mbili haikubaliwi sababu mtume Muhammad SAW amekataza amesema la witrani fi layla hakuna salatu ya witri mbili katika usiku na hii hadithi inapokelewa na imamu na, na Abu Daud na Tirmidhi na Nasa'i na Ahmad naye ni hadithi sahihi kuwa hakuna kuswali salata witri mbili kwa usiku moja ama swali لتكوجا katika hadithi ya Ibn Umar radhiya Allah subhanahu wa ta'ala muendee yeye na baba yake kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ij'alu akhira salatikum bil-layli witra swali itakuja na mwasemaje mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema katika hiyo hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari na Muslim kuwa hadithi katika hiyo hadithi kuwa mtume Muhammad sallallahu anasema ij'alu akhira salati akhira salatikum bil witra mfanye swala yenu ya mwisho kabisa baada ya kuswali salatu nawafil mswali swala zenyu zote za mwisho mweke swala ya mwisho ya usiku swala yako ya mwisho kabisa iwe ni swala ya witri kwa hivyo inakuwa ni kama kuna taarudh baina ya dalili hiyo mbili au kauli ambayo kwamba imesema mtu akiswali salatu witr na imam basi hafai kuswali swala ya witri nyingine ba, nyingine usiku akiwa atamka usiku kuswali swala nyingine sababu mtume Muhammad SAW anasema la witrani fil layl na swali itauliza kweli kama mnas, kama imetokea hivyo na vipi hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema ij'alu akhir salatikum bil layl witra mfanye swala yenyu ya mwisho iwe ni swala swala ya witr anasema muallif hafidhahullah fahuwa mahmulun ala man salla fi akhir al-layl wa lam yutiru fi awwalihi hiyo hadithi kuunganisha hii hadithi na ile hadithi nyingine hiyo hadithi ambayo kwamba inasema mjalie swala zenyu za witri za swala zenyu za mwisho uwe ni witri hii hadithi inachukuliwa kwa yule atakayekuwa anaswali swala ya mwisho ya usiku ya mwisho wa manane na hakuwa ameswali witri kabla yake yani mtu ameamka tahajjud anaswali swala za usiku basi na hajaswali salatul witri kabla yake basi haswali ajalie afanye swala yake ya witri ndiyo swala ya mwisho na amri katika hiyo mahmulun ala nadbi na pia ambaye inaonesha dalili katika hii hadithi amru sio ujuba haibainishi kuwa ni wajib sababu lafdhi ij'alu akhira salatikum bil-layli witra mtu anaweza kufahamu kuwa hiyo ni amri na amru hiyo amri inabainisha kuwa eh, dilalatun ala alwujub yani kuwa ni wajib la alamru mahmulu huna amru ambayo kwamba inachukuliwa katika hii hadithi huwa al mahmulu ala an ala an-nadbi wa laysa ala al-ijab ambayo kwamba hiko hapa ni pendekezo ni kauli katika pendekezo ambayo kwamba sio lazima bali mandub au ni fadhila mtu afanye swala yake ya mwisho salati ya witri wala sio amri ya ujub ambayo kwamba itamfanya mtu basi lazima haswali salatu witr fala yalzamu khatma salati akhir al-layl biwitr kwa hivyo haitamlazimu kufanya swala yake ya mwisho kabisa kamilisha swala yake ya mwisho lazima awe amekamilisha na witri kwa sababu gani kwa kuna kuna dalili inapokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliswali baada ya witrihi fi akhir al-layl hadithi ambayo kwamba ime pokelewa na Ibn Khuzaima na wengineo na ni hadithi sahihi inapatikana katika sahihi kitabu cha sahihi Ibn Khuzaima kuwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ba'da witrihi fi akhir al-layl ameswali ameswali baada yeye aliswali witri kabla aliswali witri kisha baadaye kuja kaamka usiku akaswali swala nyingine kwa hivyo hiyo dalili inaonyesha kuwa amru ambayo kwamba iko kwenye ij'alu akhira salatikum la yadullu ala al-wujub alwujub bal yadullu ala an-nadbi bi bi israfin anna an-nabiy بل يدل على الندب بإسراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الوتر فقد قام وصلى صلاة آخر فدل بأن wa inma huwa al-amru lin-nadbi inakuwa mahmulun sababu katika umur katika amri ya ikitoka amri katika inda al-jamhuri ikitoka amri katika katika lafdhi ikitoka ndani yake ni amri inachukuliwa ya yuhmala ala alwujub inachukuliwa katika huju, ujub isipokuwa ikitoka ikitokea dalili nyingine ambayo kwamba ambayo kwamba sayusrifuhu itaitoa katika ujub ila ma'nan akhar na ambayo kwamba inatoa hiyo katika kuonesha kuwa sio wajib hiyo amru sio ya wajib katika maana nyingine kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilitokea kuwa haliswali salatul witri kisha akuja kaamka usiku akaswali salatul laili akaswali salatu laili ikaonesha kuwa amri ambayo kwamba hapo iko ni amri ya kupendekeza utakaposwali uweke swala yako ya witri ni usiku e, yani mwisho mwisho swala yako ya witri iwe ni mwisho kabisa katika swala zako lakini utakaposwali mapema na imamu ili unataka kudiriki ile fadhila ya mtu atakayesimama pamoja na imamu mpaka amalize swala ni kama na fadhila ya usiku ukaswali naye kisha ukakuja kuamka usiku basi haitakulazimu uswali witiri nyingine sababu hadithi imekata kuna hadithi imekataa la witirani fi leila hadithi imekataa kuna witiri katika leila kwa hivyo hii inakuwa ni faini kauli hiyo inakuwa ni kauli na nguvu zaidi kuliko wale ambayo kwamba kauli ambayo kwamba inasema utakuwa uta, utaswali swala nyingine kama mfano umeswali salatu witri raka tatu utabidi uswali raka moja ili uifanye hiwe raka raka nne uvunje ile witri ya kwanza kisha ndio swali witri hii hii hii kauli inakuwa ni kauli yenye nguvu na kuliko ile kauli nyingine wallahu aalam qala abu daud abu daud rahimahullah anasema qultu li ahmada yanqudhu alwitra je huyo mtu akikuwa anataka kuswali ashaswali salatul witri ashaswali salatu alwitri mapema pamoja na imamu mfano kama salatu tarawih akaamka usiku anataka kuswali swala nyingine na mtume Muhammad sallallahu alaihi amesema muweke swala zenyu ya mwisho uwe ni salatu nini salatu alwitr kwa hivyo yanqudhu alwitra itabidi havunje swala ya witri mfano mtu akiwa ameswali salatu witri raka tatu aje aswali salatu witri aongeza raka moja iwe ni raka aongeze raka mbili raka moja iwe ni raka ngapi raka raka nne ama akikuwa ameswali raka moja aongeze uh, akikuwa ameswali tano aongeze aongeze moja iwe sita yani avunje hiyo witri sababu witri ni moja tatu tano, Imam Ahmad akamjibu eh, akamjibu Abu Daud qala la hata vunja hata vunja witri qala Abu Daud samitu Ahmad yaqulu fi man awtara fi awwal al-layl thumma qama yusalli qala yusalli rak'atayn qila walaysa alayhi witr qala la yani Abu, Abu Daud akasema nimemsikia Ahmad anasema kwa ule mtu ambaye kwamba amefanya ameswali salatu witri katika mwanzo usiku kama mfano ameswali salatu tarawih akasaliza witri thumma qama yusalli kisha akamka usiku manane akataka kuswali qala yusalli rak'atayn tasalli rak'a mbili qila walaysa alayhi witri tasalli rak'a mbili ama kitaka kuswali rak'a mbili rak'a nne raka paka raka nane akitaka kuswali lakini hatafanya tena witri nyingine qala akasema la Imam Ahmad akajima hawezi ku hawezi kuswali swala ya witri nyingine kutokana na ile hadithi la witrani fi layli hakuna witri mbili usiku moja qala akasema wasami'tuhu su'ila Abu daud akasema tena nimemmsikia Imam Ahmad akiuliza amman autara yusalli ba'daha mathna wasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba aliswali witri kisha baadaye anaswali baada yake swala za raka mbili qala na'am basi najuzu walakin yakunu ba'da alwitr dhaja'a lakini ni bora kuswali hiyo salatu witri yani hiyo sala ambayo kuja kuswali hiyo swala ya usiku baada ya witri iwe baada amekuwa amelala kisha akaamka akaswali yani iwe ni swala ambayo kwamba baada yake kuamka usiku ndio aswali sio baada ya kuswali witri tena aswali swala kwa moja kwa moja iwe ni inapendekeza awe baada ya dhajaa na hiyo kauli inapatikana katika masaili Imam Ahmad ambaye kwamba aliandika Abu Daud kwa hivyo inampasa imam katika salatu tarawe ajitahidi katika swala yake na aswalishe salatu swala kwa hali ya kuwa ni kwenye kumcha Allah yani swala ambayo kwamba ina khushu anasoma Qur'an bitartil vile anavyotakana na anatulia katika ruku na anatulia katika sujud na anaepukana na ala ajalata mfano anaepukana na ile swala ambazo kwamba tunaona baadhi ya watu wanaswali salatu tarawih lakini wanaswali katika ile hali ya spidi ambayo kwamba ya kupindukia hata la swala yake isijakawa inakosa tumaanina inakosa nini utulivu katika swala au yeye kuswali kwake swala ya haraka haraka anajikuta yeye ni mtu ambaye kwamba anaanza ku kuanza kuwataabisha ku, ku, ku, wale ambayo kwamba wako nyuma yake katika wale madhaifu yani anaswali kwa haraka ameenda kwenye rukuu wewe amekuja amefika kwa rukuu bado haja haja rukuu vizuri ashasimama ameenda kwa qiyam kwa kwa, kwa, kwa ametoka kwenye rukuu ameenda kwenye itidal bado hajasimama kwa itidal ameshaenda kwa rukuu wale madhuafa wanakuwa hawawezi kama hiyo na swala hii inakosa khushu ama wale ambayo kwamba wako kwenye umri mkubwa hawawezi يقول سائب بن يزيد أنا سمى هو سائب بن يزيد أمر عمر بن الخطاب وتعبئي أنا سمى أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان قارئ يقرأ بالمئتين حتى نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر رواه مالك في الموطأ وسنده الصحيح na huyo Saib bin Yazid ni sahabi ni sahaba ambaye kwamba ni mdogo yani katika wale masahaba misighari sahaba katika wale masahaba ambaye kwamba walikuwa katika umri mdogo zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Sa'ib bin Yazid bin, bin, bin, bin Yazid kuwa Umar bin Khattab katika khilafa yake katika zama zake alimuamrisha huyo sahaba Ubay bin Ka'b na kaamrisha pia sahaba Tamim dari wao wasimami wa, waanze kuswalisha watu salatu tarawih katika awaswalisha ah, hao ah, raka moja qala akasema wakad kana alqari yaqra'u bi 200 msomaji anasoma aya mbili hata wakati mwingine tunaposwali tunaegemea kwa kwa mti ambayo kwamba tunaswali kutokamana na urefu wa swala na tulikuwa hatuachi swala ila fi furu'il fajr mpaka wakati ambao kwamba swala inaku wakati ambao kwamba inakurubia alfajr yani walikuwa maana yake inamaanisha kuwa hawakukuwa wanawacha swala hawakukuwa wanatoka kwenye swala wanahakikisha mpaka waswali na imamu wapate ile fadhila mpaka wakati mwingine na kurubia mpaka wakati wa furu' fajr yani hawatoki kwenye swala mpaka waimalize na imamu ndio maana ambayo kwamba anakusudia hapo na mwenye mwenye mwenye kuswali atakapokuwa atakapokuwa atatoa taslim kutokana na swala ya witri mfano unaposwali salatul witr ashamaliza salatul witr abiswali na wao salatu tarawih kisha baadaye kaswali salatul witri ama yeye ameshaswali salatul inapendekeza baada salatul witri asome hii aseme subhanal subhanal malik alquddus mara tatu aseme subhanal malik alquddus subhanal malik alquddus mara tatu anaivuta sauti yake asema subhanal malik alquddus subhanal malik alquddus subhana almalik alquddus anaivuta sauti yake wayarfa'u fi thalitha katika mara tatu ata atainua akisema subhana malik alquddus anasema kusema kusema kwake hivyo imethibitika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika baada tarawih mtume Muhammad sallallahu baada salatu alwitri alikuwa akifanya hivyo na hii ni katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Abu Daud na Nasa'i na Ibn Majah na Ahmad na wengineo naye ni hadithi sahihi ambayo kwamba inaonyesha kupendekezwa hiyo katika baada ya salatu salatu nini salatu salatu alwitr na haina aina ubaya kwa wanawake watakuhudhuria salatu tarawe wakati wa kuwa wao wanawake watakuwa wamehifadhika kutokamana na nini na fitna ikiwa mwanamke atakuja amejisitiri hajapaka marashi ya kuleta fitna na amekuja amejistiri vizuri wamekuja na heshima katika kuswali salatu witri wamevaa mavazi ya kwamba imewasitiri sio mavazi ambayo kwamba inaleta fitna ama ya kuleta mambo ambayo kwamba mfano mavazi ya, ya, ya mapambo ambayo kwamba hayafai kwake isipokuwa kwa mume wake ama hayafai avae nyumbani wakiwa ataepukana na hiyo wanakuja kuswali kwa khushu basi wanaruhusiwa wakuja wasali wa khushu na kama hawezi hivyo kuepukana na hayo basi ni bora kwao kuswali swala katika nyumbani waswali swala zao nyumbani ili waweze kuhifadhika na hiyo hama usijasababisha watu wengine kuingia kwenye kwenye madhambi tukienda katika hadithi ya pili hadithu thani fi fadl tilawati alquran sababu tunazungumzia miongoni mwa ibada ambazo kwamba mashuhuri sana na ibada ambazo kwamba zina kelele za ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani saizi tunazungumzia katika fadhila ya kusoma Qur'an na Qur'an wakati wote ukisoma unapata fadhila yake na ni bora zaidi usome sana katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani sababu kuwa huu mwezi ndio mwezi wa fadhila na huu mwezi ambao kwamba ndio mwezi ambao kwamba umeteremshwa Qur'an na ndio mwezi ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alikuwa kiswali akisoma Qur'ani sana na Jibril pia alayhi salam akija akimfundisha akimsomea Qur'an Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au yeye anamsikiza mtume Muhammad anamsikiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma hiyo hadithi an abi umamata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم حديث يا أبي أمامة radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala muendee anasema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana someni qur'ani fa innahu ya'ti yawmal alqiyamati qur'ani itakuwajia siku ya kiyama baada kufufuliwa shafi'an li ashabihi yani itakuwa tetezi kwa wale ambao kwamba walikuwa kiisoma kumuomba watakuwa Qur'ani itakuwa na muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya wao walikuwa kisoma ku kuwaombea shifa ili waweze kuingia janna itakuwa tetezi kwao tukiona katika hii hadithi ina dalili ya fadhila ya kusoma Qur'an na thawabu yake ambayo kwamba ni kubwa na miongoni mwa thawabu yake kubwa hata Qur'an itakuwa siku ya kiyama tetezi kwa wale wenye kuisoma ili waingie janna itakuwa inawatetea ili waweze kuingia janna na katika hadithi ya Nawasi bin Ismaani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nawas bin Ismaani anasema nimemmsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yu'ta bil Qur'an yawm al alqiyamati ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul baqara wa ali imran wa daraba lahum Rasulullah sallallahu الله wasallam thalathata amthal ma nasituhunna ba'd قال كأنهم كأن كأنهما غمامتان أو ظلمتان سودوان بينهما شرقا أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما أنا سيما النواس رضي الله سبحانه وتعالى من دي كوا نممسكي محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيما يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله Qur'ani italetwa siku ya kiyama na wale ambayo kwamba walikuwa kuisoma hiyo Qur'an alladhina kanu amaluna bihi wale ambayo kwamba walikuwa kuifanyia kazi hiyo Qur'an wanaisoma na kuifanyia kazi Qur'an ile Qur'an Qur'ani halalisha wakahalalisha Qur'an Qur'ani haramisha wakaharamisha yani wanafanya kazi vile Qur'an na ilikuwa ikiamrisha na hiyo hiyo Qur'an katika Qur'an ilikuwa ikiwatanguliza sura ya Bakara na sura Ali Imran na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapiga mfano kama wa, anapiga mfano kwa, kwa hizo sura sura mbili hiyo kama mfano am, a, Nawasa anasema sijaisahau ni kama mfano ya ya ya mawingu makubwa mawili yanakuja ama vitu viwili vyenye giza vikubwa vinakuja ambayo kwamba vina vinamwangaa yani vinamwangaa vinang'aa vitu ambayo kwamba vinang'aa vikubwa sana yani nuru kubwa ambayo kwamba inakuja ina inang'aa au mfano ya vikundi vya vikundi vya ndege venye kwa safu vinakuja kwa wingi vikiwa vinatoa hoja kwa safu yani vina vinatetea vinatetea hizo sura mbili vikitetea zikitetea zikitetea nani zikitetea huyu mwenye kusoma kwa mbele ya Allah subhana wa ta'ala zikimuomba Allah subhana wa ta'ala Allah subhana wa ta'ala aweze kuwaingiza katika pepo na hii katika hadithi pia hadithi ambayo kwamba alipokea imamu Muslim na hadithi nyingine ya Abdullah bin Amri uh, bin Amri uh, Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الصيام والقرآن يشفعان لعبدي للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان حديث عبد Abdullah bin Amr bin al رضي الله عنهما نسيم kuwa amesema mtume محمد صلى الله عليه وسلم الصيام mfungo kufunga yani kama Ramadhani walquran na Qur'an watakuja kukuwa tetezi ya mja ambayo kwamba alikuwa akifunga na alikuwa akisoma Qur'an siku ya kiyama wakimtetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala swaumu ikisema ey rabbi ey mola wangu mana'atuhu at'ama washaraba nimemzuia huyu mja wako kukula na kunywa fashafi'ni fi basi sababu yake hiyo iweka kuwa, kuwa tetezi yangu kwake wayakulu alquran na quran atasema mana'tuhu an-nawma bil-layl nimemzuia kulala usiku alikuwa kinisoma fashafi'ni fihi kuwa kitetezi yangu kwake kwa sababu ya kumuingiza katika pepo fayushfa'an fayushfa'ani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia shifaa kisha wanaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi imepokelewa na Imamu Ahmad na Hakim na Abu Naim na wengineo naye ni hadithi sahih kama vile alizosahisha Sheikh Albani katika Sahihul Jami Anasema muallif na hii hadithi kuna baadhi ya pia maulama wengine amedhaufisha kama Shuaib al-Arnaut katika taaliki yake amedhaufisha lakini katika shawahidi zote ambayo kwamba ukirudi katika hizo hadithi katika bishawahidi hii kuna shawahidi ambayo kwamba inashuhudia kuwa الصيام والقران Qur'an watakuwa ni wenye utetezi ya mja siku ya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن sahih hadithi nyingine ambayo kwamba inapokelewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiya Allah subhanahu wa ta'ala muendea anasema alimsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema man qaraa harfan min kitabillah atakayesoma harfu yoyote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala naye Qur'an falahu bihi hasana kila harfu moja anapewa hasana anapewa wema bi ashrati amthaliha na kila wema anapewa kila wema moja ni wema, kila wema ni ni mfano wake kumi akasema la aqulu siwezi kusema sisemi mfano alif la mim ni harfu bali utakaposoma alif la mim katika Qur'an jua alif ni harfun hiyo ni kumi na mim na lam ni harfu hiyo ni kumi na mim na harfu hiyo ni kumi kwa hivyo ni kuonesha fadhila kubwa na thawabu kubwa sana mja anapata anaposoma anasoma Qur'ani kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hayo inampasa mwenye kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani awe ni mwenye kukithirisha na kuzidisha kusoma Qur'an katika hizo siku ambazo kwamba ni siku zenye baraka na hasa katika hizo usiku ambayo kwamba usiku wenye utukufu ila yalu sharifa sababu gani kwa sababu kusoma kura, kusoma Qur'ani kwa wingi sana katika Ramadhani ina ina mizia yake ambayo kwamba ni hasa yani ina sifa zake ambayo kwamba ya kipekee ambayo kwamba haipatikani katika miezi zingine kwa hivyo mwenye mwenye kufunga haja ajitahidi kupata hiyo hiyo utukufu ambayo kwamba wa huo zama ambayo kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu huo mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an na kusoma Qur'ani katika usiku usiku za usiku za Ramadhani pia ina ina ina ina, ina, nani, ina usharafu wake na utukufu wake kipekee sababu kwamba usiku ambayo kwamba mtu akisimama ana ni usiku ambayo kwamba watu anaikata anakata shughuli zake zote anarudi kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya ibada na hiyo ni siku ambayo kwamba siku ambayo kwamba himma ya mtu na ulimi wake wote inakuwa kumzingatia Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi na inathibitika kutoka kwa Jibril kuwa hakika Jibril malaika Jibril alikuwa akimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila leila kila usiku min Ramadhan fayudarisuhu alquran anakuja kila usiku katika Ramadhan anamsomesha anamsomesha Qur'ani au anamsikiza Rasul sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an wakisoma na Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'an na hii inapatikana katika hadithi ya Bukhari wa Muslim kwa hivyo hii ni kuonesha ingekuwa hii ni kuonesha fadhila ya Qur'an au dhikri ya Qur'an miongoni mwa afdalu adhkar lao ingekuwa kuna fadhila nyingine ambayo kwamba inafanana na hiyo basi pia Jibril angekuwa anafanya daima lakini na hiyo ni kuonesha kuwa Qur'ani ina faida kubwa sana na ni mja ajitahidi sana katika hiyo fadhila ya kusoma Qur'an kutokamana na hadithi ambayo kwamba imetubainisha hiyo ku eh, Jibril alipokuja anasoma Qur'ani ana, ana idarisu rasul sallam anasoma Qur'an kwa au anamsikiza rasul sallam akisoma Qur'an akisomea Qur'an na waja wema waliotangulia salafu saleh walikuwa katika hii umma walikuwa katika sifa yao walikuwa ni wanasoma Qur'ani sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa kifunga wanakaa msikitini katika masajid na wakisema nahfadhu sawmana wala naghtab ahada tunakaa ndani ya msikiti ili tuhifadhi saumu yetu wala hatutaki kumzumzia kumsengenya mtu yote na walikuwa kisoma Qur'ani katika swala na katika nje yake na hiyo pia haimkatazi mja kutoka nje kwenda kutafuta riziki yake bora akihifadhi ahifadhi bora akifunga mfunga mfungo wake afunge macho yake katika saumu yani asione cha haramu asisikie cha haramu asi asiongee cha haramu na endelee na kutafuta riziki yake na kama hawapata ubaya na faraga na kuwa katika ibada msikiti hata nyumbani akifanya ibada akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala akisoma Qur'ani akitaka thawabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokewa kuwa Uthman radhiyallahu anhu alikuwa akihitimu Qur'ani Qur'ani mzima anasoma kwa siku moja na hili swali inaweza kuwa swali ambayo kwamba ni ngumu kwa mtu au katika zama zetu kwa sasa mtu anashangaa viki vipi lakini napokelewa kuwa Uthmani alikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa akisoma Qurani mzima kwa siku yani maana kwa kwa Ramadhani anakuwa ameshasoma Qurani mara 30 na pia napokelewa katika baadhi ya waja wema waliotangulia walikuwa katika kusimama katika Ramadhani qiyamu Ramadhani katika kulli thalath layali wakisoma Qurani katika qiyamul layl yani ukisoma qiyamul layl anasoma Qur'ani kwa kila siku tatu anamaliza Qur'an kwa kila siku tatu anamaliza Qur'an akisoma swala na baadhi yao wanasoma wana, wana, wanamaliza baada ya siku saba na wengine siku kumi hiyo ni kuonesha vile waja waliotutangulia waja wema waliotangulia walikuwa na bidii katika hiyo kwa hivyo na katika sisi pia tujitahidi tupate hiyo fadhila inapokelewa kwa huyu bwana Aswad ibn Yazid An-Nukhai alikuwa akisoma Qur'an katika kila fi kulli lailataini fi Ramadhan alikuwa akisoma Qur'an mara mbili yani Qur'an anasoma mara mbili kwa usiku wa Ramadhan na qatadatun pia mwana eh, qatadatun pia ina ina, ina, ina, inapokewa kwake katika waja wema waliotangulia alikuwa akikamilisha Qur'an katika kila baada ya siku saba anamaliza Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Akila ah, alikuwa akisoma alikuwa akimaliza Qur'an kila baada ya siku saba daima anasoma anamaliza Qur'an na mwezi wa mtukufu wa Ramadhan alikuwa kila baada ya siku tatu anakuwa amemaliza Qur'an na katika katika ashhurul awakhir fi kulli layla na katika mwisho wa siku kumi ya mwisho kila usiku anahakikisha amemaliza amesoma Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hao wote vile anavyosema uh, almuallif kuwa habari zao zimejaa katika katika ukireda katika vitabu vya kwamba vinazungumzia waja waliotangulia utapata visa vao vile alikuwa kijitahidi katika ibada hasa katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani anasema muallif amesema Hafidh ibn Hajar Hafidh ibn Rajab rahimahullah kuwa mwanachuoni huyo Hafidh ibn Rajab al-Hanbali anasema inma warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'an fi akalli min thalatha ala al-mudawamati ala dhalika kuwa imepokewa mkatazo yani mkatazo mtu kusoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu kwa hali ya kudumu kwa sababu kuna mkatazo ambayo kwamba imepokelewa kuwa asiwe mtu anasoma Qur'ani chini ya siku tatu amesema kwa mtu ambaye kwamba atakuwa anadumu katika hiyo hali mkatazo umekuja kwa mtu ambaye kwamba atakuwa umedumu katika hiyo hali kawaida yake kila mfano siku mbili siku moja anasoma Qur'ani mzima ama katika wakati ambayo kwamba za fadhila kama mwezi mtukufu wa Ramadhani hasa katika usiku za mwezi wa Ramadhani anaweza kafanya hivi hasa katika wakati ambayo kwamba anatafuta Lailatul Qadr. Lakini katika siku nyingine inapendekeza asisome chini ya siku tatu Qur'an. Au katika baadhi ya ma mahali ambayo kwamba akienda kusoma katika ma kama mahali ambayo kwamba za fadhila kama maka yule ambaye ameingia katika maka pia inampendekeza kuwa kufanya ikthar katika kusoma Qur'an ili apate fadhila ya zama na wakati na mahali ambayo kwamba yuko kule maka na hii inapokelewa katika baadhi ya wanachuoni katika hiyo kauli ni kama Imamu Ahmad wa Ishaq na wengineo miongoni mwa maima ma, wanapendekeza hiyo ili haweze kupata fadhila kama hiyo lakini ni bora mtu kusoma Qur'an kama mkatazo uliokuja kusoma Qur'ani isiwe chini ya siku tatu lakini katika fezi katika mwezi wa Ramadhani ni bora zaidi inaruhusiwa ina, ina, kama vile walivyosema wanavyoni kwa mtu kusoma hiyo kwa sababu sio wakati wa kudumu ni wakati wa kutafuta fadhila <clears throat> hadithi ya tatu katika adabu tilawati alquran adabu ya kusoma Qur'an ana Abdullah ibn Amri radiyallahu anhum anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناد حسن عبد الله عمرو بن عاص أنا سيما kuwa رضي الله سبحانه وتعالى wa أنا سيما anasema من سيما محمد صلى الله عليه وسلم yuqalu li sahibi alquran yule ambaye kwamba alikuwa amebeba Qur'ani amehifadhi Qur'ani katika siku kiyama ataambiwa Iqra soma warqa na upande yani ukipanda katika daraja ya janna ukienda ukizidi kuendelea katika daraja ya janna soma ukiwa unapanda ukipanda katika daraja ya janna warattil kama kunta turattil fi dunya na yaani usome kwa tartil tartil ni kusoma Qur'ani harfi yake unaipa haki yake yani unasoma Qur'an harfi yake unaipa haki na vile inavyotakana vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wake pia ametuhimiza unasoma Qur'an kila harfi yake unapatia haki yake usome vile unafanya tartili kama ulikokuwa ufanya tartili katika dunia fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha hakika mwisho ambayo kwamba sura ama aya uliyohifadhi mpaka mwisho ndio itakuwa mwisho wako wa wa, wa, wa, wa, wa mahali ambayo kwamba uta, utakuwa mkao wako wa janna hii ni kuonesha fadhila ya wale ambayo kwamba wanahifadhi eh, Qur'an kiango ambayo kwamba mmehifadhi Qur'an utaambiwa usome mpaka utakapomaliza hizo aya basi ndio utakuwa daraja yako katika janna hii ndio kuonesha kuwa wale watakuwa wamehifadhi Qur'ani wanakuwa na daraja kubwa zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sharti alikuwa katika waja wema na alikuwa akifanya ibada yake kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiona katika hiyo hadithi ni dalili ya kuwa ala adabi min adabi tilawati alquran hii inaonyesha adabu na miongoni mwa adabu za kusoma quran inatakana vipi husome Qur'an naye Qur'an utaisoma katika tartil unaisoma tartil Qur'an na kila harfu unaipatia haki yake ambayo kwamba inaistahiki usisome Qur'ani kwa kumeza meza hurfu harfu bali usome Qur'ani kwa harfu unaipatia kila harfu haki yake kwa sababu kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia annahu yuqalu inda dukhuli aljanna siku ambayo kwamba mtu anataka kuingia peponi ataambiwa mwenye ku mwenye mtu mwenye Qurani ambaye kwamba alikuwa kijilazimisha kusoma Qurani asome ambaye kwamba alikuwa kijilazimisha kusoma Qurani na huyu mtu ambaye kwamba pia alikuwa akifanya amali katika hiyo Qurani sababu hawe ni mtu alikuwa kusoma Qurani na pia na, ni mtu ambaye kwamba alikuwa mja mwema ambaye kwamba alikuwa akifanyia amali Qur'an asome na apande daraja katika janna nafanya tartil kama vile alikuwa kusoma tartili katika dunia manake alikukipatia kila harfu haki yake mkao wake itakuwa mwisho wa aya ambayo kwamba ataisoma na tartil mtu anaposoma Qur'ani katika tartil inamsaidia katika nini tadabburi al-Qur'an kuzingatia Qur'an anazingatia Qur'ani inasema nini Qur'ani inaamurisha nini Qur'ani inakataza nini ni nini Qur'ani inatuambia na tafahumu huu na pia anaifahamu inamsaidia katika kufahamu Qur'ani vyema na hiyo ndiyo miongoni mwa makasida ambayo kwamba inatakana kwa mtu anaposoma Qur'ani awe ni mtu anazingatia Qur'ani na anafahamu Qur'ani inasema nini sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu Qur'an kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab hichi kitabu cha Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia e mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitabu chenye baraka ili nini waweze kuzingatia aya zake wakisoma wazingatie aya yake na hawawezi kukumbuka wale wenye akili aya pa, mahali ambapo aya imemwamrisha anaifata na mahali aya imemkataza anafata ana, ana, anafata yani anawachana na yale ambayo aya imemkataza kwa hivyo inakuwa ndio asili ya Qur'ani kuteremshwa kwetu waqala ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine afala yatadabbaruna alquran je hawa wanaposoma Qur'ani hawazingatii Qur'ani inasema nini kwa hivyo hii ndio inapasa muislamu sababu Qur'ani tunaisoma haitusomi kwa masomo tu inatakana unasoma unazingatia hiyo Qur'ani inasema nini bila hivyo utakuwa unasoma Qur'ani utakuta mtu anakaa anasoma Qur'ani wala haelewi Qur'ani ina wala haelewi Qur'ani inamwambia nini inamkataza nini wala inamwamrisha nini utakuta mtu anafanya mabaya anaingia katika mambo ambayo kwamba Qur'ani imekataza sababu yeye anasoma wala hazingatii nini yeye tu ni kusoma na bila kuelewa na muhimu ya asili Qur'an Qur'an imeteremsha kwetu kitabu ili tuweze kujua ni nini inayosema na tuzingatie. Kwa hivyo inampasa Muislamu kujitahidi sana kujua Qur'ani anapoisoma Qur'ani inasema nini. Hiyo kwa hivyo mtu anaposoma Qur'ani mfano katika ambayo kwamba inapokelewa kwa waliotangulia wema mtu anaposoma Qur'ani ukifika mahali ambapo kwamba unakuta aya imezungumza kitu na jambo ambapo kwamba ulifanya kinyume chake mtu anasimama anatoa ana, ana, ana, istighfar na aya ki aya ya rahma ikikuja kimwamrisha jambo ana istibshara yani ana, ana anakuwa anaipokea kwa, kwa furaha ikitoka adhabu amefika pale pa adhabu anaomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe na adhabu anakuwa mbali naye na anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama wale ambao kwamba wanakuta anasoma ambaye kwamba anajulikana kama suratul mufrita mtu anasoma Qur'an unakuta anangangana tu msikiti mkoja kumuuliza hii Qur'an aya ulisoma umesoma nini nimemaliza juzu moja juzu moja ni nini umeelewa katika juzu moja hajaelewa chochote kwa hivyo huyu hayana tofauti na wale wengine isipokuwa tawabu ataipata kikuwa amefanya ikhlas kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala lakini hatapata fadhila ile ambayo kwamba wale watakayopata katika hii fadhila au mtu ambaye kwamba anasoma Qur'ani kama kusoma kumsoma yule ameshihiri anaisoma katika ile kama vile wengine wanaweka kwenye wakati maarusi msomo ule ambaye kwamba ni mtu anasoma tu anastarehe naye lakini haelewi nini ambaye kwamba Qur'ani inakuja inasema kwa hivyo haafiki mahali ambaye kwamba anaweza kuzingatia hiyo aya inasema nini au hiyo aya inakataza nini katika hii miongoni hiyo mtu kama huyu haingii katika hiyo hukumu ambayo kwamba wamezumzia fadhila ya Qurani lakini ikitokea mtu mfano anasoma Qur'ani kwa haraka anasoma kwa haraka haraka lakini haraka ambayo kwamba huyu mtu anasoma Qur'ani ni haraka ambayo kwamba haikati yani haitoi maana ya hurufu au mfano amefika katika mahali pa idgham haweki idgham lakini e, hiyo haina shida kwa mtu kusoma Qur'ani kama hii lakini ni bora kwake ni mtu kusoma Qur'ani azingatie kwa sababu akisoma msomo kama huu itamfanya hasielewe Qur'ani inasema nini na unaposoma Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho jua tayari ni hujja umeweka katika nafsi yako mbele ya Allah subhana wa ta'ala Allah subhana wa ta'ala amekuletea kitabu umeisoma kuanzia uh, suratul Fatiha mpaka suratul Nas na imekueleza hiki na hiki na hiki na wewe hukuweza kuzingatia ukafanya kinyume chake mbele ya Allah subhana wa ta'ala unakuwa una hoja inakuwa ni miongoni mwake mja wa Allah anakuwa katika hali ngumu sana ambayo kwamba tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na katika hiyo hali na miongoni mwa adabu tilawati ambayo kwamba kusoma Qur'ani ambayo kwamba inampasa Muislamu asifike naye au mwenye kusoma Qur'ani asifike naye kitu cha kwanza awe na ikhlasun niyati lillahi ta'ala aweke ikhlas nia yake aweke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa an yaqra ala taharati na ni bora anaposoma au ametahirika mfano ametahirika na hadathi ndogo na hadathi kubwa ana udhu yake na amepukana na hadathi kubwa ambayo kwamba inamlazimisha kuoga na hadathi ndogo ametohara ametohara amefanya ameshatawadha ninampendekeza kama hiyo sababu gani sababu ameshika yeye hiyo miongoni kufanya hivi ni miongoni mwa kutukuza maneno ya Allah subhana wa ta'ala na miongoni mwa adabu ya mtu akisoma Qur'ani inapendekeza ni mtu akawa amepiga mswaki anayestaka sababu gani sababu hiyo huo mdomo ndio mdomo ambayo kwamba anasoma naye anataja kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na anaposoma Qurani asiwe na sifa ya kuwa anasoma Qurani anakata anakata kusoma Qurani anaingia kwenye maneno anazungumza anazungumza tena anarudi kwa ana anasoma anakata maneno anarudia anarudia la awe tayari hapo yunaji rabbahu anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala asiwe na sifa ya kukatakata maneno isipokuwa ikitokea dharura tu sababu kuna baadhi ya watu utakuta wanasoma Qur'ani wanasoma Qur'ani anasoma Qur'ani amekata maneno anazungumza na yule ambaye jirani yake anazungumza na hadithi hadithi tena anarudi kwenye Qur'ani anasoma ananena hivi ana tena anarudi hivi anasoma kwa hakika hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba hayafai sababu kuwa hii ni dalili ya kuwa ni iradu anil Qur'ani bila dai mtu ana yani anapuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pasipokuwa na dharura ambayo kwamba inampasa huyo mtu kukua naye yani anazumza maneno ya dunia tena anarudi kwenye Qur'an amebadilika tena anaanza hadithi anasikia watu wenye kwa hadithi zao wanazungumza anazungumza nao tena tena kidogo anarudi kwenye kwenye Qur'an hii ni miongoni mwa vitu ambayo kwamba haifai na Allah subhanahu wa ta'ala amekataa i'radha ni dhikri wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ina imbi miongoni miongoni yake inaingia kupuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika maisha ambayo kwamba maisha maisha mabaya katika siku ya kiyama na miongoni mwa adabu ya tilawati alquran an yasjuda alqari idha marra biayatin sajada awe ni sunna kwake yustahabu kwake asujudu akisoma aya ambayo kwamba inaamrisha sijida ambazo kwamba ziko kwenye Qur'ani asujudu akifika hapo ni sunna na pia tumesema awe katika udhu ni bora zaidi awe katika udhu katika wakati wote katika miongoni mwa wakati usiku anasoma na anataja Allah subhanahu wa ta'ala kisha anasujudu na anasema anaposujuda anasema subhana rabbiyal a'la na naomba Allah subhanahu wa ta'ala kisha ananyanyua kichwa chake kutokana katika sujudu pasipokuwa na takbir wala salamu na miongoni mwa adabu ya kusoma Qur'an alla yajhar alla yujhira alqari bihayth yataadha bijahrihi man hawlahu min qari yani miongoni mwa adabu za tilawati alquran mtu hasije akainua sauti yake anasoma kwa sauti ya juu ambayo kwamba ile sauti ya juu ambayo kwamba anaisoma naye sauti ya juu anaudhi yule ambayo kwamba mwenzake ambayo kwamba anasoma karibu na yeye ama mwenzake ambayo kwamba ameswali anaswali karibu na yeye au mwenzake ambayo kwamba amelala yeye ameinua sauti ya juu sana anawaudhi miondoma miongoni mwa adabu Qur'an haifai hivyo sababu isija kawa akakoa kusoma kwake kawa ni chuki kwa wengine lianna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad naha dhalika alikataza hayo فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikafu katika msikiti yani anajilazimisha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na masala ya itikafi inshallah tutaizungumzia alifanya itikafi katika msikiti Mtume Muhammad SAW sallam fasami'ahum yajharuna bilqiraa akawasikia masahaba wakisoma Qur'ani kwa sauti wa huwa fi qubbatin lahu fakashafa satara na alikuwa katika sehemu ambayo kaba kubba akafungua nini akafungua uh, sitra ambayo kwamba ilikuwa imemstiri waqala mtume Muhammad sallallahu akawaambia ala in ala ala inna kullakum munajin rabbah zindukeni kuwa hakika kila mmoja wenyu anazungumza na Mola wake yani anazungumza kwa siri na Mola wake fala yu'dhiyanna ba'dukum badha asija kaudhi baadhi yenu baadhi huyu mwingine anasoma Qur'ani huyu mwingine anasoma Qur'ani na huyu kuna mwingine anaswali nyote mnamzungumza na, Mola wenyu kwa hivyo asija kawa mmoja wenyu anaudhi mwenza mwingine wala yarfa'anna ba'dhukum ala ba'dhin bilqira'ati asija kama mmoja wenyu anainua sauti kwa zaidi ya mwanzake ili kumuudhi mwanzake au qala fi salati au akasema katika swala pia asija kainua au katika katika swala kwa hivyo inapasa unaposoma Qur'ani usio unainua katika sauti ambayo kwamba inaweza kuwa inamuudhi mwanzako mwingine anayesoma Qur'ani ama imekuwa ama imekuwa pia mtu ambaye kwamba anaswali unasoma sauti katika Qur'ani kama baadhi ya watu akiingia kwenye msikiti anaposoma Qur'an utadhani ni yeye peke yake imma Allahu alam imma yeye yeah, ameona kisomo chake ndio kio kisomo cha kwamba kinapendeza zaidi ndio anainua sauti sana ili yake njisikike la usiwe sababu ya kufanya mwingine audhike katika katika yama, katika kusoma kwako Qur'an soma kwa sauti ya chini kiasi e, ili yule mwingine akisoma pia haweze ku, ku, ku, kusoma na ile mwenye kuswali haweze kuswali mbele aswali katika taratibu asiudhike na kisomo chako Hadithi ya nne hadithu rabi fi wujubi al-amali bil-Qur'an. Hadithi ya nne inazungumzia wajibu wa kufanyia kazi al-Qur'an. Kufanyia kazi al-Qur'an. Ukisoma Qur'an ukuwe mwenye kuifanyia kazi. حديث أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك الحديث Hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiya Allah subhanahu wa ta'ala imwendee anasema kuwa amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu hujjatun laka au alayka. Qur'ani imma itakuwa hujja kwako, yani tetezi kwako au alayka au itakuwa hujja juu yako, yani itakuwa tetezi kwako ama itakuwa yani itakuwa itakuwa itakusupport ama itakuwa against wewe ima itakusupport ama itakuwa against wewe kwa hivyo itakuwa hujja ya kukusupport ama itakuwa hujja kukua kinyume chako hadithi ambayo kwamba imebe imepokelewa na Imam Muslim na hadithi yenyewe ni hadithi ndefu tukiona katika hii hadithi ni dalili ya kuwa ala ujubi al-amali bil-Quran inamaanisha kuwa Qurani tunapoisoma tuifanyie ni wajibu kuifanyia kazi Qurani na tushikamane na amri yake kenye Qur'ani inaamrisha ushikamane na maamri ya Qur'ani uifate wanawahihi na yale ambayo kwamba Qur'ani inakataza uwe uko mbali na Qur'ani na nawahi yani yale ambayo kwamba Qur'ani inakataza uwe mbali naye na tujue kuwa Qur'ani itakuwa hujja kwa yule ambaye kwamba ataifanyia kazi ukiwa Qur'ani unaifanyia haji kazi basi itakuwa hujja na itakuwa tetezi yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yule ambaye kwamba ataifanyia kazi Qur'ani na akaifata yale ambayo kwamba yuko kwenye Qur'ani na itakuwa hujja pia juu ya yule ambaye kwamba hajaifanyia kazi na haja hajaifata yale ambayo kwamba yenye Qur'ani maana yake itakuwa against huyo mtu na itazungumza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa huyo hakufata yale ambayo kwamba yenye Qur'ani يقول بعض السلف baadhi ya wajawema waliotangulia wanasema ma jalasa ahadun alquran ma jalasa ahadun alquran faqama anhu saliman bal imma an أن يربح أو أن يخسر ثم تلا قوله قول ثم تلا قوله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا baadhi ya kati waja wema aliyotangulia anasema ma jalasa ahadun alqur'ana hajakaa mtu akisoma Qur'an faqama kusoma hao kusikiza faqama anhu salima akasimama ana sala, na, na ametoka yuko salama ima amekaa akasoma Qur'an au amekaa akasikiza quran akasema basi nimetoka niko salama yeye anatoka katika moja katika na moja katika mambo mawili hayo imma an yarbah imma afaidike apate faida katika Qur'an ambayo kwamba itakuwa ni thawabu atapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala au an yakhsira au apate hasara kwa hivyo akipata Qur'an akitekeleza katika yale ambayo kwamba maamusha Qur'an atakuwa amepata thawabu na fadila, na fadhila na au asipofanya yale ambayo kwamba imeamrisha Qur'ani na hatari ameisoma atakuwa amepata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na itakuwa hujja juu yake itakuwa against yeye kisha akasoma huyo aliyosema akasoma kauli Allah Ta'ala akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين Allah subhana wa ta'ala kenye anateremsha katika Qurani yenye Allah subhana wa ta'ala mtashoka katika Qurani itakuwa tetezi kwa na rahma kwa wale walioiamini hiyo Qurani itakuwa tetezi na rahma kwa wale ambao kwamba watakuwa wanaamini Qur'an wala yazidu dhalimina illa khasara na kwa wale ambao kwamba waliodhulumu nafsi yao Qur'ani haitawaongezea isipokuwa ni hasara yani wale ambayo kwamba watakuwa wameisoma ama wameisikiza bila kufata yale ambayo kwamba Qur'ani imeamrisha basi watakuwa katika hasara kwa sababu almaksud ambayo kwamba ni kubwa sana katika kuteremsha Qur'ani kwa waja wa Allah subhana wa ta'ala humu duniani tasdiqu akhbarihi kusadikisha habari ambayo kwamba iko kwenye Qur'an kisha wala amal bihi kisha kufanyia kazi imma bimtithali ma ya'muru bihi kufata yale ambayo kwamba Qur'ani inaamrisha wa ijtinabu ma yanha anhu au kuepukana na yale ambayo kwamba Qur'ani imekataza laysa al min zali tilawati al wala tusidhani Qur'ani imeteremsha tu basi lafdhi ya kuisoma tu au kusoma qira'atu sahiha au kusoma Qur'ani tu ima msomo ambao kwamba iko sahihi mtu anavyosoma anasema anaisoma kwa uzuri basi muhimu wa Qur'ani uliteremshwa ni mtu kusadikisha habari yake kwa kuifanyia kazi naye ni kufata maamrisho ya Qur'ani na kuachana na makatazo ya Qur'ani hiyo ndio gardhi ambayo kwamba Qur'ani imeteremshwa na katika qiraa ambayo kwamba ni sahih msomo ambayo kwamba ni sahih ambayo kwamba inakuwa kwa mwenye kusoma Qur'ani awe ni mtu ambayo ambaye kwamba amesifika naye ni miongoni mwa sifa ambayo kwamba sifa nzuri na miongoni mwa sifa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala inamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'addub ma kalami na mtu hawe na adabu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anayosoma nani na inapokelewa kwa kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah eh, rahimahullah anasema anapo, kwake kuwa uh, muallif ametuletea lafdhi akisema kuwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema anna lafdha tilawat idha utlika fi mithli qawli ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi tanawala al-amal bil Qur'an amesema ukisikia katika Qur'an imekuja lafdhi ya tilawa ambayo kwamba tunasema kusoma tilawa ni kusoma ikikuja lafdhu mutlaq haijakuwa muqayyad mutlaq yani imekuja lafdhi tu mutlaq sio muqayyad bi yani imekuja lafdhi ambayo kwamba iko wazi haijashikamana na lafdhi na mambo mengine basi katika mfano katika kauli Allah Ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatluna wa haqqa tilawati haqqa tilawati ni lafdhu mutlaq wa ghayr muqayyad bi ayi shay'in akhar imekuja mutlaq na ikikuja lafdhu mutlaq katika hiyo amesema tanawala al-amala basi inaingia katika lafdhi ya kuwa ni mtu anayefanyia kazi Qur'an kama vile napokea katika eh, hadithi katika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema qala walladhi nafsi biyadihi inna haqqa tilawati an yuhilla halalahu an yuhilla halal an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu inapokelewa kwa Ibn Mas'ud akisema tafsiri ya hiyo haqqa tilawatihi haki yani alladhina atainahum alkitaba wale ambao kwamba katika aya inasema wale ambao kwamba tumewapatia kitabu naye Qur'an yatulunahu anayewanaisoma haqqa tilawatihi yani msomo ambayo kwamba inayefaa inayefaa kunini kuisoma nasema ibn Mas'ud walladhi fi nafsi biyadi hapa kwa yule ambayo kwamba e, ambaye nafsi yangu iko kwa mkono wake inna haqqa tilawatihi kwa hakika haki ya tilawa yake ambayo kwamba inakusudia katika aya an yahilla halalahu awe anahalalisha halali yake wa yuharrima harama mali ambayo kwamba Qur'ani imehalalisha anahalalisha mali ambayo kwamba Qur'ani imeharamisha anaharamisha wayakra'uhu kama anzalahu Allah kisha kisha nasoma Qur'ani vile Allah Subhanahu wa ta'ala ameteremsha wala yuharrifa alkalima wala havunji vunji maneno katika Qur'an an mawadhi maana habadilishi harfu kutokana katika mahali pake wala yataawalu minhu shay'an wala hafanyi ta'wil kubadilisha kujaribu kubadilisha asili ya maana ya Qur'ani kwa maana kwa maana yake kwa tafsiri zake zingine kwa hawa ya nafsi yake yataawal minhu shay'an ala ghairi ta'wil mfano Qur'ani kiteremka katika jambo fulani anajaribu kutafuta maana kuitoa katika ile maana kupeleka kwa maana mingine pasipokuwa na na na, na sababu au pasipokuwa na dalili inapokelewa katika miongoni mwa kwa mujahid rahimahullahu ta'ala annahu qala yatuluna haqqa tilawati na tafsiri maana yatuluna haqqa tilawatihi akitafsiri mujahid rahimahullahu ta'ala katika waja wema waliotangulia yatamawalahu haqqa ittiba'ihi ay banahu yatba'unahu haqqa ittiba'ihi yatulunahu haqqa tilawati maana yake yatba'unahu haqqa ittiba'i wanaifuata Qur'ani vile inavyotakana ifuatwe mahali Qur'ani imehalalisha anashikamana nayo mahali Qur'ani imekataza anawachana nayo kwa hivyo hiyo ndio njia ambayo kwamba ilikuwa njia ambayo kwamba ah, salafu salih walikuwa kifata katika umma wa Mtume Muhammad SAW fataallamu alqur'ana wakajifundisha Qur'ani wasadaku bihi kisha wakashikamana naye wakayaamini waamilu bihi fi kulli sha'n min shu'uni hayatihim ikawa maisha yao yote wakiwa wanafanya kazi na qur'ani kwani uh, eh, Ibn Jarir At-Tabari ametole ame, ametoa katika sanadi yake kutoka kwa hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema kuwa kana rajulan minna Ibn Mas'ud anasema kuwa kana rajulu minna idha taallama ashara ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa maanihinna wal amal bihinna alikuwa mtu katika zama zetu Ibn Mas'ud anasema katika zama zao za masahaba akisoma aya kumi katika Qur'an hawezi kupita aya kumi mpaka hajue maana hizo aya kumi inasema nini kisha wal amal bihinna kisha anaifanyia kazi anaifanyia kazi na hiyo kauli iko katika tafsiru at-Tabari ومثله na mfano wake qala Abu Abdurrahman as-Salami Abdurrahman as-Salami pia amesema naye Abdurrahman as-Salami min katika miongoni mwa wakubwa tabi'in Ah, tunapokusudia tabiina ni wale ambayo kwamba waliokuwa wamekuja wakawaona masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakubahatika kumuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali wameona masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakawaamini na hawa anaingia katika karni ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema e, khairu quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum bora ya karni karni yake na masahaba kisha wale ambayo kwamba wanayokuja naye ni matabiin na kisha wale atakayofuata tabi'i wa tabi'in sahaba ni wale walimuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakafa katika hiyo imani kisha baada ya masahaba wakakuja matabi'in tabi'ina na wale ambao waliona masahaba wakaamini masahaba na wakafa katika hiyo imani kisha baada ya tabi'ina wakaja tabi'u tabi'in wale ambao kama wameona matabi'ina wakaamini wakafa katika hali ya imani hao ni waingia katika karne ambazo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizisifu na imepokewa katika thawabu katika kwa imepokea thawabu nyingi sana kwa yule mtu ambaye kwamba anafata Qur'an قد ورد الثواب الجزيل لمن اتبع القرآن وعمل بما فيه imekuja thawabu nyingi sana kwa yule ambaye kwamba amefata Qur'ani na kaifanyia kazi na ikabu kwa yule mtu ambaye kwamba amepuza amepuza Qur'an akawachana naye kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake qala hbita minha jami'an ba'dhukum li ba'dhin adu فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآياته بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كتك katika سورة الطه الله سبحانه وتعالى أنا anaisema kuonesha kuwa fadhila ya wale ambayo kwamba thawabu ambayo kwamba watapata thawabu nyingi wale ambayo kwamba wamefuata Qur'ani wakaifanyia kazi na adhabu ambayo kwamba adhabu kubwa itakayopata wale ambayo kwamba wamepuza Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akasema <clears throat> ihbita minha jami'an wakaambia nyinyi nyote wawili mteremke katika dunia ba'dhukum li ba'dhin adu baadhi yenu kwa baadhi yenu mtakuwa maadui fa imma ya'tiyannakum minni hudan ikikawa itawakujia <clears throat> itawakujia kutoka kwangu Allah subhanahu wa ta'ala anasema uongovu naye ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yule atakayepata atakayefuata famanittaba hudaya hapo ndio nadhihirisha thawabu ya yule atakayefanya atakayefuata amri ya Qur'an famanittaba hudaya yule atakapata mwongozo wangu naye ni Qur'an fala yadhillu wala yashqa basi hatapotea hatapotea na wale hatakao katika wale watu ambayo kwamba ni wabaya ambao kwamba atakuwa katika hali katika wabaya katika siku ya kiyama yani watakuwa min ashiqa waman a'rada an dhikri ama yule ambaye kwamba atapuza dhikri yangu naye ni Qur'an fa inna lahu ma'ishatan danka basi atakuwa na maisha ya ya dhiki hapo duniani atakuwa na maisha ya dhiki hapo duniani na akhera wanahshuruhu yawma alqiyamati ama natafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu haoni qala rabbi atasema e mola wangu lima hashartani a'ma mbona umenifufua kipofu wakati kuntu basira na hali ya kuwa duniani nilikuwa naona qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha hivyo ndivyo ilipokujia aya zetu yani katika Qur'ani fanasitaha ukaisahau yani hukufata wakadhalika al-yawma tunsa basi leo pia unasaulika wakadhalika najzi man asrafa walam lam yu'min biayati rabbih hivi ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa yule ambaye kwamba amepita mpaka katika kutokuamini aya ya Allah subhanahu wa ta'ala wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa na adhabu ya akhira ni adhabu kwamba ni kali sana na ni adhabu yenye mtu kubaki katika hiyo hali milele milele na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wale wema ambayo kwamba watafaidika ni wenye kufata Qur'ani na kufanyia kazi na tuepushe na wale ambao kwa tusiwe katika miongoni mwa wale ambayo kwamba wanaingia katika hiyo aya wale watakao watafufuliwa vipofu baadaye vipofu siku ya kiyama kwa sababu ya kutokufata amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa waja wema na miongoni mwa waja ambayo kwamba watakuwa wataka waja wa kuingia peponi kwa hivyo amin kwa hivyo juu ya mwenye kusoma Qur'an na mwenye kuibeba Qur'ani amehifadhi Qur'an an yattaqi Allah fi nafsi amuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake na afanye ikhlas afanye ikhlas katika kusoma kwake yani hawe anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ifanyie kazi katika hiyo Qur'an wa an yuhadhira min mukhalafati alquran wa an yahdhura min mukhalafati alquran hawe ni mtu ambaye kwamba anajihadhari kutokuhalifu Qur'an yani asiende kinyume cha Qur'an au irada na ahkamihi wa adabi au kupuza ahkamu za Qur'ani na adabi yake Qur'ani ilipokuja kukuamrisha swala Qur'ani ikakuja kwa kuamrisha saum Qur'ani imekuja kwa haji imekuja kwa zaka ufate haya yote Qur'an ikakuja kuamrisha ikakuharamisha mabaya yote unawachana nayo basi tuwe tu katika waja kama huu hata isije akawa mtu akaingia katika wale watu ambayo kwamba alhaqahum dhamm bima lahika alyahud alladhina qala Allah fihim wasija kapatikana mkemeo ambayo kwamba iliwapata mayahudi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyozungumza alizungumza katika kuwahusu akisema mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara mfano ya wale watu ambayo kwamba walipewa walilazimishwa kufata kushuka Taurati na kuifata Taurati yani zama za Musa kaumu ya Musa kisha wao hawakuifuata hawakuitekeleza um, Taurati vile inavyotakana akawa tu basi Taurati wanazo tu lakini hawafati mfano wao Allah subhanahu wa ta'ala akapiga mfano wao kama thalil himar yahmilu asfara ni mfano wa wa, wa punda anapobeba mizigo sababu punda anapobeba mzigo anabeba mzigo lakini hafaidiki na huo mzigo ambao kama amebeba kwa, kwa mgongo wake kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atusijalie katika wao. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambayo kwamba Ramadhani yao at Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa katika miongoni mwa makubulin na tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba wenye kufata Qur'an haki ya kuifata na tuwe mwenye tukifata yale maamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiachana na makatazo ya Allah subhana wa ta'ala na tuweke katika taa ya Allah subhana wa ta'ala اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولك ويتبعون احسنه اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك السميع المجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته